بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقى درس مزدى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كم دكم توحيدنا haqiqatda ro'yobga chiqaradigan bo'lsa tahqiq qiladigan bo'lsa u jannatga hech qanaqa hisobsiz kiradi bu bob o'tgan bobga taalluqli o'tgan bob tavhidni fazilati to'g'risida aytilgandi bu ham tavhidni fazilatlaridan bu hisoblanadi lekin unga alohida mana shu masalaga alohida e'tibor berilishligi uchun va tavhidga xadish ya'ni bir qoralik keltiradigan sabablar bor bo'lganligi uchun alohida e'tibor berib bu masalaga alohida bob qilib e'tibor berganlar shuning uchun bunda aytilyaptiki man haqqaqat tavhid tavhidni haqiqatda ro'yobga chiqargan odam jannatga hisobsiz azobsiz kiradi endi tavhidni tahqiq qilishlik haqiqiy ro'yobga chiqarishlik qanaqa bo'ladi desa shayx abdurahmon ali shayx rahimaulloh fathul majid egasi aytadiki هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي u bandani o'zini iymonida va amalida har bitta shirk yoki bid'atlardan va ma'siyatlardan o'sha amalida pokiza bo'lishligi va xolis bo'lishligi shirk va bid'at va maosiy ma'siyatlar sababi bu bid'at va ma'siyatlar ham mana shu shirkki sheriklari shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam taisa abdud dinor dinorni quli xor bo'ldi degan ma'noda aytganlar taisa abdud dinor u dinorni dinorni quli emas pulli quli emas lekin ana shunga qattiq e'tibor berganidan berganligidan xuddi shunga qul bo'lgandek Alloh aytadiki afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allohu ala ilm afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa o'zini havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olganini ko'ryapsanmi deyapti oyatda ya'ni mana shu o'rinlarda u katta shirkka yetmasa ham bid'at va ma'siyatlar shirkki sheriklari tavhidni tahqiq qilishlik ro'yobga chiqarishlik bu ana shu tavhidni odam iymoni va amal amallarini shirku bid'atu ma'siyatlardan salomat qilishligi tavhidni tahqiq qilganiga dalolat qiladi sababi asl tavhid mo'min odamdan mana shu tepadagi narsalarni hammasini talab qiladi shirkdan uzoq bo'lishligi va bid'atlar va ma'siyatlardan uzoq bo'lishligini talab qiladi. Shuning uchun bu o'rindagi tavhidni tahqiq qilishlik mana shu sifatda bo'lishligi kerak. Va qaulullohi ta'ala inna ibrohima kana ummatan qanitan lillahi hanifan va lam yakun minal mushrikin. Inna ibrohima kana ummatan أمة الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مختب إتوت إن إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء إسماعيل وإسحاق وأنن كينج پیغمبرلرنين otasi bo'lib hisoblanadi ibrohimul halil alayhi salatu vassalom nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki innalloha ittakhadani khalilan kama ittakhada ibrohima khalila Alloh subhanahu va taolo meni o'ziga xalil, ya'ni do'st qilib oldi, Ibrohim alayhisolatu vassalomni do'st qilgandek. Demak, u kishi Allohning xalili. Qur'onda Nabi sallallohu alayhi va sallamga uswa hasana, ya'ni chiroyli namuna bo'lganidek, Ibrohim alayhisolatu da ham mu'minlarga chiroyli namuna bo'lishligi ham zikr qilingan. Mana shu oyat ham maqsad undan shu kishiga ergashishlik va u kishini qadrini bilishlik maqsad inna ibrohima ibrohim alayhissalotu vassalam kana ummatan umma degani arab tilida juda ko'p ma'nolarda keladi umma deb jamoatga aytiladi umma deb vaqtga aytilishi mumkin umma deb imomga ham aytiladi bu bu bu o'rinda maqsad bundan ma'no maqsad imom inna ibrohima kana ummatan umma bo'lganlar e, imom bo'lganlar mufassirlar aytishadiki nimaga alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda inna ibrohim akana imaman imom edilar deb aytishmadi etmadi degan bir so'roq keltirishadi bunday so'roqlarni mufassirlar keltirishadi nima maqsadda Allohning kalomiga inkor qilishlik emas balkim o'sha Allohning so'zidagi ajoyibot ma'nolarni juda bir nozik bo'lgan chiroyli ma'nolarni tushunishlik uchun qo'yishadi inna ibrohim akana ummatan ummat degan lafzni keltirishlikdan maqsad deyshadi. ibrohim solatu vasallam juda yolg'iz bo'lganlar hattoiki o'zlarini uylarida xotirjam bo'lmaganlar otalari butparast hatto o'sha butni yasab sotadigan bo'lganlar bo'lgan endi mana shu o'rinda yolg'izlikda ibrohim alayhissalotu vassalom xuddi o'zlari o'zlari yolg'iz bo'lib xuddi bir imom bo'lib ham ummatdek bo'lganliklari uchun va ibrohim alayhissalotu vassalom mana shu yo'lda xuddi ummatdek ular bilan birga katta bir jamoat bordek xotirjam bo'lib mana shu da'vatda tavhid da'vatida sobit bo'lganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo inna ibrohima kana umma ummatan deydilar bu ana shu tavhidni tahqiq qilishlikni belgilarini birinchisi bu oyatda biz bu oyatni o'qishimizdan maqsad tavhidni tahqiq qilishlik sifatlarini tushunamiz mana shu tavhidni birinchi tahqiq qilish surati bu oyatdagi u nima bir odam mana shu tavhid yo'lida Allohni yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik yo'lida imom bo'lishligi va o'zidan keyin ana shu ixlosida o'zidan keyingilar unga ergashadigan darajada bo'lishligi kerak bu tavhidni tahqiqidan kelib chiqadi qonitan dedilar dedi inna ibrohim kana ummatan qonitan qonit degani tavhidni tahqiq qilishlik belgilaridan u nima Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga toat ibodat qilishlikda davomlikda bo'lgan Allohga ruku qilishlik, sajda qilishlik mana shu amallarni hammasida Allohga davomlikda bo'lgan.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 Sizlar va sizlar ibodat qilib Allohdan boshqaga ibodat qilib turgan narsalarni hammasidan biz pokmiz va unga sizlar unga ibodat qilib turgan narsalarga kofir bo'ldik deyshotdi. Va Alloh aytadiki, Ibrohim alayhisolatu vasallam tilda: "Va atazilukum ma tad'una min dunillah va ad'u robbi asa alla alla akuna bi du'a'i robbi shaqiyya." Mana tavhidni tahqiqi. Allohdan sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilib turgan narsalardan yuz o'giraman. Va Allohdan umid qilamanki, duo qilib man Allohga duo qilishlik bilan baxtsiz bo'lmayman. Alloh aytadiki, "Falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa va Yaqub va kullan ja'alna nabiyya." Bu tauhidni tahqiq qilishlikdan bo'ladigan Allohning rahmati. Ibrohim alayhissolatu vassalam mashq holatda yolg'izlikda bo'lgan vaqtlarida Allohni yolg'iz o'zidangina umid qilgan vaqtlarida Alloh aytadiki falammatazalahum o'zining qavmini tashab ketgan vaqtda va ya'buduna min dunillah Allohdan boshqasiga ibodat qilib turgan narsalarni hammasini tashaganlarida vahabna lahu ishaqa va yaqub Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhisolatu vasallamga Ishoq minam Yaqubni berib yana bir fazilat borki va kullan ja'alna nabiyya shularni hammasini payg'ambar qildik deydi bu haqiqatda tavhidni tahqiq qilgan qilganlarga Alloh tarafidan bo'lgan so'zsiz ne'mat bu lekin ana shu tavhidni tahqiq qilishlik bu payg'ambarlarni sifatlaridan va payg'ambarlarga ergashganlarning sifatidan shuning uchun Alloh aytadiki qad kanat lakum uswatun hasanatun fi va allazina ma'ah sizlarga Ibrohim alayhis solot va Ibrohimga ergashgan odamlarga da sizlarga foydalik bir chiroylik namuna bor edi. Mana shu tavhidni tahqiq qilishlik va haqiqatni ro'yobga chiqarishlikka da shularga ergashishlik bor. وقول وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون keyingi oyatda aytayotdiki Alloh subhanahu va taolo ular o'z robbilariga hech narsani sherik keltirishmaydi undan oldingi oyatda Alloh aytadiki innallazina hum min khashyati robbihim mushfiqun wallazina hum bi robbihim la yushrikun mana shu ikkita oyat birga o'qiladigan bo'lsa ma'no to'liqroq bo'ladi Allohni suygan bandalari, haqiqiy tavhid egalari Alloh subhanahu va taologa iloji boricha ixlos bilan ibodat qilishligi bilan birga Allohning azoblar azobidan qo'rqishadi. Va yana amal qilib qilgan amallari qabul bo'larmikin inshaalloh deb shundan ham qo'rqishadi. Shuning bilan birga ular o'z Rabbilariga hech narsani shirk qilishmaydi. mana shu tavhidni tahqiq qilishlik tavhidni tahqiq qilishlik la ilaha illalloh degan so'zni aytib qo'yishlik emas balkim la ilaha illalloh so'zini aytishlik va bid'atlardan salomat bo'lishlik va ma'siyatlardan iloji boricha salomat bo'lishlik la ilaha illalloh kalimasini tahqiq qilishlik mana shu suratda bo'ladi وعن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة حسين بن عبد الرحمن رحمه الله aytadilarki man said ibn jubayr rahimaulloh bu tobiinlardan hammasi said ibn jubayr roziyallohu rahimaulloh oldilarida dedim shunda said ibn jubayr rahimaulloh aytdilar ayyukum ra'al kawkaba allazi qadda al-bariha kecha kecha uchgan yulduzni kim ko'rdi dedilar shunda faqultu ana man ko'rdim dedi dedim dillar bu man ko'rdim deyotgan kishi husayn ibn Abdurrahman. summa qult ama inni lam akun fi salah walakinni ludigt mana shu o'rinda bir chiroyli bizga dars bor husayn ibn Abdurrahman rahimahulloh kechagi uchgan yulduzni man ko'rdim deb gapirganlaridan keyin yana bir narsaga ishora qilib eslatma berib qo'yaptilar man e'tibor beringlarki man namozda emas edim mani bir narsa chaqib olgan edi bir zaharli narsa chaqib olgan edi chayonmi shunga o'xshagan narsalar bu narsani nimaga ishora qilyaptilar maqsad nima bundan maqsad ixlosni komilligi subhanalloh ya'ni man kecha yulduzni ko'rgan vaqtimda o'ylamanglarki man namoz o'qiyotgan edim bu munofiqlarning sifati o'zi qilmagan ishi bilan odamlarga maqtanishlik o'zida sifat yo'q sifatni bor qilib ko'rsatishlik bu munofiqlar sifati Yuhibbuna yuridun ay yuhmadu bima lam yaf'alu dedi Alloh subhanahu va taolo. Ular o'zlari qilmagan amallar bilan maqtangilari, maqtalishlikni xohlashadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbayzur. o'ziga berilmagan narsani ya'ni o'zida yo'q sifatda bor qilib takalluflik qilgan odam ikki zur kiyimini kiygandek zur bu o'rinda gunoh va bo'xton va harom kiyimni kiyishlik egasi ya'ni butun bor yo'g'i o'zini bir boshqa bir shaklda ko'rsatib nodonligi sababli mash shaklga kirayotgan odamga o'xshaydi Ammo Husayn ibn Abdurrahman rahimahulloh u odamlar bu kishidan shunaqa ma'noni tushunib qolmasliklari uchun man namoz o'qmayotgandim, uyg'oqlik uyg'oqligim shu uchun bo'lmagandi. Men kechasi uyg'oqligim namoz o'qiyotgan bo'lganligim uchun emas, balki men chaqib olgandi bir narsa dedilar. Yana mana shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. riyo masalalari bo'lganligi uchun bu narsaga ishora beramiz olimlar mana shu o'rinlarda allohu alam ishora berib o'tishadi u nima u bir odam yaxshi amal qilgan vaqtda qilayotgan vaqtida riyo qilishlik mumkin bo'lmaganidek yaxshi qilmoqchi yaxshi qilmoqchi bo'lgan yaxshi amalini ham riyo uchun tashamaydi qanaqa bo'ladi bu deb so'ralish mumkin u shunaqa bo'ladiki bir odam odatda e, kechasiz turib namoz o'qiydi safarda bo'lib qoldi u odam safarda ham odatda namoz o'qirdi lekin yonida ashoblari bor do'stlari bor endi hozir kechasi turib namoz o'qiyman desa unga shayton keladiki aytadiki san hozir turib namoz o'qisang odamlar sani mashaalloh bu kishi safarda ham namozni tashlamas ekan deb o'ylashadi shuning uchun san uxlayvergin namoz namoz o'qima qiyomillayl qilmagin san uxlayver keyin uyga borganda o'qiysan deb shayton vasvas qiladi Alloh uchun Allohdan boshqasiga yaxshi amalni Allohdan boshqasiga qilishlik shirk bo'lganidek yaxshi amalni Allohdan boshqasi uchun tashlashlik ham shirk bo'lib qolishi mumkin. Sabab bu amalni Allohdan yaxshi amalni Allohdan boshqasi uchun tashadi. Ko'rasizlarmi, mana shaytonni kiriyotgan eshigi har shaxsga har xil yo'l bilan kiradi. Buni Ibn al-Jawziy rahimahulloh talbisi iblis degan kitoblarida bayon qilinadilar shaytonni kiradigan madhallari kiradigan yo'llari har xil har kimga har xil yo'l bilan kiradi xolis odamga ham xolislik nasihati bilan kirib keladi odam alayhissalotu vassalomga shayton kelib inni lakum nasihun amin degandek man sizlarga ishonchlik nasihatgo'yman deb kelganidek har bitta bandaga shunaqa qilib keladi demak bu amalli ikkalasinin orasida farq bor Alloh uchun yaxshi amalli qilmoqchi bo'lib turgan odam uni odamlar uchun tashashligi mumkin emas balkim ixlosida sobit bo'lib turib o'sha amalga davom berish kerak shunga o'xshagan ro'za shunga o'xshagan Alloh yo'lida sadaqa qilishlik va hokazo shuning uchun ayimmalar bu masalada qattiq bo'lishgan Husayn ibn Abdurrahman rahimahulloh mana shu o'rinda shu narsaga ishora berdi. Famada sonatadilar, mana shu seni chaqib olgan bo'lsa, sen nima qilding deb boshqa mavzuga o'tib ketishdi endi. Qul turta qayt, Imom Muslimning rivoyatlarida qaytu, ya'ni birovdan ruqya so'radim. Ya'ni birov ya'ni ruqya talab qildim. Ruqya ya'ni dam solib qo'ygin dedim. Qala fama hamalaka ala zalik? Buni nima uchun qilding deb so'radilar. Bu dalolat qiladiki, ahli sunna val jamoa immalari bir odam bir ish qilsa o'sha narsani dalilini so'rashliklari bu sunnatdan bo'lgan ularda hozirgi holatimizda birovdan bir dalilni so'rasangiz xuddiki bir uni so'kkandek jahli chiqadi bir haqqini olib qo'ygandek jahli chiqadi nima qilasan dalil so'rab Sen dalil tushunarmiding deb yo unaqa bo'lmaydi da Said ibn Jubayr rahimahulloh mana shu o'rinda so'rayaptilar ma hamalaka ala zalik qultu javobni ham qarangki mani o'yimcha yo mani bilishimcha degan gaplarni gapirmadilar shunda aytdilarki hadisun haddathanahu shabi imom shabi bizga aytgan bir hadis bor edi qola va ma haddathakum nima qaysi hadis aytgandilar qultu haddathana an burayda ibn husayn radhiyallohu ibn al-husayb radiyallahu anhu annahu qol Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan la ruqyata illa min aynin aw huma. Ruqya, ya'ni dam solishlik faqatgina ko'z tikkandan va chaqqan o'sha zaharli narsa, chayon va ilonga o'xshagan chaqqa chaqishlikdan bo'ladi. Chaqishi chaqqan narsadan e, davolanishlik uchun bo'ladi degan hadis dedilar. Shunda Said ibn Jubayr rahimahulloh aytdilarki, qad ahsana man intaha ila ma sami'." Juda bir chiroyli gap bu. Mana salaf solih oralarida bo'layotgan gaplarni va munoqashalarni ko'ryapmizmi? Qanaqa chiroylik? Har bittasi o'ziga yarasha dalilni olib keladi. Dalilni olib kelayotgan vaqtda sen qattan topfalding buni demaydi-da, balkim o'sha dalilni to'g'ri bo'lsa qabul qiladi, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa uni noto'g'rilik yo'lini bayon qiladi. aytdiki qad balkim aytdilarki qad ahsana man intaha ila masami o'ziga o'zi eshitgan narsasiga to'xtagan odam juda bir chiroyli ish qilibdi dedilar qarangki qanaqa bir yaxshi muomala odam bilgan narsasiga to'g'ri deb bilgan narsasiga to'xtab o'zicha o'zini aqlini kirgizmasdan har xil tavillarni qilmasdan bilganiga amal qilgan odam juda chiroyli narsa qilibdi debdilar deyaptilar Walakin haddathana ibn Abbas, lekin manda boshqa gap bor demoqchilar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bizga boshqa bir hadis yetgandilar. Ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qol: "Uridat alayya al-umam" Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, menga e, payg'ambarlarning ummatlari ko'ndarang qilindi. Fara'aytu an-nabiyya va ma'ahu ar-raht. Bir payg'ambarni ko'rdimki, u bilan bir jamoat bor edi. Raht degani, ya'ni 3 dan 10 E, bo'lgan e, jamoatda aytiladi va nabiyyu va ma'ahu ar-rajul va rajulan bir payg'ambar borki, u bilan bir yoki ikki kishi bor. Ummat shuncha. Va nabiyyu va laysa ma'ahu ahad. Shunaqa payg'ambarlar borki, ko'rdimki, u bilan hech kim yo'q. Hech qanaqa ummat yo'q. Bu dalolat qiladiki, payg'ambarlar o'zlarini Alloh tarafidan buyurilgan majburiyatlarini va mas'uliyatlarini ado qilishgan. Alloh vahiy qilgan shariatni xalqqa yetkazishgan, lekin ularni hech kim ularga hech kim quloq solmagan. Shunaqa qavmlar ham bo'lgan. biza hozirgi kunda juda katta ne'matdamiz sabab har bitta odam yo'q deganda uyida da'vat qiladigan bo'lsa yo adasi yo onasi yoki ukasi yo sinisi yoki opasi yoki qo'ni qo'shnilaridan qancha odamlar unga quloq soladi lekin qarangki payg'ambar va umuman mo'jizalari bor shunaqa bir qattiq zalolatda bo'lgan qavmlar bo'lganki hatto payg'ambarlar kelsa ham jo'natilsa ham ularga hech kim ergashmagan bunga oddiy bir misol nuh alayhissalotu vasallam 950 yil yurganlarida bir rivoyatda keladiki 80 tagina odam ergashgan bor yo'g'i والنبي laysa ma'ahu ahad. shuning uchun bir odam umidsiz bo'lishlik kerak emas da'vat qilgan vaqtda biz tepada payg'ambarlikni dan bo'ladigan natijani yetib o'tdik shu natijani foydani eng birinchisi haq xalqqa hujjatni yetkazib qo'yishlik undan keyin odamlar ergashsa undan ham ko'proq ajr va foyda bo'ladi idrufi ali sawadun azim shundan keyin menga bir katta bir qoralik ko'rindi ko'rsatildi ya'ni ko'tarildi ya'ni ko'p odamlar fazanantu annahum ummati mani ummatim deb o'yladim faqila li hada musa va qavmuhu bu musa Musa alayhisolatu vasallam u kishini va u kishining qavmi dedilar. Fa nazartu fa idha sawadun azim fa qila li hadhihi ummatuk. Keyin yana bir shunaqa bir qoralik ko'rgandim. Shunda mana shu sizning ummatingiz deyishdi, deyildi menga. Va ma'hum 70000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin va azab. Ana shu sizning ummatingiz ichida 70 ming xalq borki, jannatga hech qanaqa hisobsiz va azobsiz kirishadi summa nahada dakhala manzila nabiy sollallohu alayhi vasallam shundan keyin turib uylariga kirib ketdilar fahadan nasu fi ulaik ashoblar nabiy sollallohu alayhi vasallamni aytgan mana shu 70 ming ummatining ichidan 70 mingi kimlar ekin degan ma'noda o'shani izlab juda chuqur izlashdi faqala ba'dhum ba'zilar aytishdiki la fa la'allahum allazina sahibu rasulalloh nabiy sallallohu alayhi vasallamga sahib sahobiy bo'lganlardir ya'ni hammasi sahobiy bular hammasi sahobiylar o'tganlar ularning ichida tobiiy yo'q nimaga bular nabiy sallallohu alayhi vasallamga nabiy sallallohu alayhi vasallamga sohib bo'lganlardir deb so'rashyapti aytishyapti bu dalolat qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblarini ichidan alohida bo'lgan sahobalar bor makkada madinada nusratda izzatda Tansir Nusratda butun hammasida birga bo'lgan sahobalar bor alohida. Va sahobalar o'zlarining ichidagi Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir aziz bo'lgan sahobalarni qadrlariga yetishardi. Shuning uchun Nabi Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida bizning ichimizdagi eng afzal odam Abu Bakr, keyin Umar, keyin Usmon deb yetardik keyin hech kimni tafzil qilmasdik nabiy sallallohu alayhi vasallamga shu narsa yetib borardi-yu, nabiy sallallohu alayhi vasallam indamasdilar dedilar bu maqsad shoyatki nabiy sallallohu alayhi vasallamga sohib bo'lganlardir avvaldan faqala ba'dhum fala'allahum alladhina ulidu fil islam mumkin bular islomda tug'ilganlardir ya'ni oldin hech qanaqa gunoh qilmasdan ota-onaslari musulmon bo'lib islomda o'tganlar bo'lishi mumkin falam yushriku billahi shay'a va zakaru ashya shunga o'xshagan har xil taxminlarni qilishdi فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam chiqqanlaridan keyin ular yetishganda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ular shunday qavmlarki la yastarqun o'zlari hojat bo'lgan paytlarida ham birovdan ruqya talab qilishmasdi vala yaktawun kawi boyagi nima yarani qon oqib turgan jarohatni kuydirishmasdi ham Wala yatatayyarun har xil har xil irimla qilib yoki irimlaga ishonishmasdi va ala robbihim yatawakkalun mana shu tepadagi ma'nolarni hammasini yig'gan Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga tavakkul qilishlik, mana shu Allohga tavakkul qilishlik tepadagi ma'nolarni hammasini yig'adi. Endi la yastarqun ruqya talab qilishmasdi, ular ya'ni ruqya talab qilishmaydi ular degani nima degani u? Ya'ni ruqya talab qilishlik harommi? Yo'q, harom emas, lekin bu afzalni tashab mafzulli qilishlik. ruxsatni olishlik lekin o'sha ruxsatni olmagan afzal Allohni yolg'iz o'ziga suyanishlik. Shuning uchun odam azgina kasal bo'lib qolsa, azgina boshi og'rib qolsa, azgina o't-bo'ti og'rib qolsa, birdan doktorga borib, birdan vrachga borib, birdan doriga yopishmasdan turib, birinchi Alloh subhanahu va taologa iltijo qilishligi kerak bo'ladi. Mana shu tavhidda asli bo'ladi mana shu o'rinda. Ba'zi shaxslarni ko'rasizki, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim bir shaxsni, ya'ni oldiga o'ntalab dorini yig'ib qo'ygan ziyorat ziyoratda bir o'zingga ruqya solib Allohga duo qildingmi desam, yo'q, ruqya qilmanman hali dedi. 2-3 kundan beri kasal bo'lib yotibdi. Bu haqiqatda bu kamchilik bu. Tavhid egasi tag'i u. Kamchilik bu. Tavhid tilimizda emas, dilimizda bo'lishlik kerak, u amalimizda ko'rinish kerak bu narsa. ruqya talab qilishlik mumkin. lekin ruqya e, qilishlik o'ziga bu afzal alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga iltijo qilib birovga hojatmand bo'lmasligi bu birovdan ruqya talab qilishligi bu bandaga muhtoj bo'lishligiga olib boradi shu maqsad Shuning uchun bir odam birov ziyorat qiladi, e, ziyorat qilishga borsa kasal odammi, u kasal odam sizdan ruqya talab ruqya qilishni talab qilmasdan turib, u odamga bir duo qilib dam solib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Shariatda, sunnatda kelgan duolarni ham duo qilib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Uni mana shu 72 70 ming kishini qatorida qolib qolishligiga sabab bo'lishi mumkin shu. hozirgi kunda mana shu ruqya masalasida juda ko'p har xil bid'atlar juda ko'p hatto o'sha Qur'on sunnat bilan dam solaman deganlarning o'zida ham qancha qancha bid'atlar bor hozir Qur'on sunnat bilan o'sha ruqya qiladiganlar qilamiz deyotganlarning o'zida ya'ni qancha muxolafat shar'iyya shar'iy muxolafatlar bor bir xuddi buni kasb qilib olganlar ham bor shuni uylariga bir do'kondek qilib katta e'lon qilib damxona deb yozib qo'yayotganlar ham qancha bularni hammasi salaf solih tariqasiga xilof bu odam bir hojat bo'lsa nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek man istata'a yanfa'a akahu falyanfa' kim kim kimki o'z birodariga yordam ya'ni foydasi tegsa foydasi tegsin ya'ni xizmatini qilsin ammo bu narsalarni kasb qilib olishlik haqiqatda bu nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga va ashoblarini yo'liga to'g'ri kelmaydi damchi bo'lib olishlik bu yaxshi narsa emas vala yaktaun va shuningdek ular ana shu jarohatlarini kuydirishmaydi balkim boshqa bir jasadga azob bermaydigan boshqa bir narsalardan foydalanishadi birovga hojat bo'lmasdan bu ikkala narsa mumkin ruqya talab qilishlik ham jasadni o'sha e, nimani e, jarohatni kuydirish ham mumkin lekin tashlashlik afzal mumkin bu narsa lekin o'zi asli ruxsat qilingan ammo uchinchi narsa vala yatatayyarun irim qilishlik har xil irimlarga ishonishlik yoki qilishlik bu narsa mumkin emas aslan bu kichik shirkka kiradi va katta shirkka olib borishi mumkin va ala robbihim yatavakkalun ular yolg'iz Allohning o'zigagina tavakkul qilishadi va Alloh subhanahu va taolo aytadiki va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin agar haqiqatda mu'min bo'ladigan bo'lsanglar Allohni yolg'iz o'ziga tavakkal tavakkul qilinglar degan oyat ya'ni bu haqiqiy tavhidni tahqiq qilgan mu'minning sifati فقام عكاش بن محصن فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه Ukash radhiyallohu anhu turdilarda faqala ud'ulloha an yaj'alani minhum. Man Allohga mani o'shalardan biri qilishini duo qiling dedilar. Faqala anta minhum siz shulardansiz dedilar. Bu Ukash radhiyallohu anhu ni va ashablarning tavhidlarini qarangki, ya Rasululloh, man shulardan bittasi bo'li deb so'ramadilar, Rasulullohdan so'ramadilar. balkim Allohga duo qiling sizni duoingiz mustajob mani Alloh shulardan qilsin deb Nabiy sallallohu alayhi va sallam duolari bilan tavassul qilyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarini o'zlariga tavassul qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam duolari bilan tavassul qilyaptilar. Bu shariatda marg'ub qilingan narsa. Qala anta minhum, siz shulardansiz. ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم ikkinchi odam turganda meni ham Allohga duo qilingki shulardan bittasi bittasidan bo'ling deganlarida faqala sabaqaka biha ukkasha bu fazilatga ukkosha sizdan sobiq bo'ldilar dedilar bu javob ham nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan juda chiroyli javob nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda yo'q san ulardan emassan ulardan massan desa desalar juda u odamga qattiq botardi va katta sharmandalik ham bo'lishi mumkin edi yoki u odamni iymoniga bir zarba ham bo'lishligi mumkin bu narsa yoki bu munofiqlardan bo'lishi ham mumkin asl shuning uchun mana shu